Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս կրկին հայտարարել էր, որ հայկական կողմը պատրաստ է սահմանազատում իրականացնել 1975 թվականի քարտեզներով։ Այդ քարտեզները հիմք ընդունելու վերաբերյալ պայմանավորվածություն չի եղել, հակադարձում են Բաքվից։ Կողմերը հայտարարում են սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթացի շուրջ քննարկումների կամ նույնիսկ առաջընթացի մասին, բայց նրանց միջև սահմանային վեճերը թույլ չեն տալիս հստակ որոշումներ կայացնել։ Իրականում Փաշինյանի կողմից նշված 1975 1995 թվականի քարտեզը 1970-ական թվականներին տպագրված քարտեզների շարքն է, որոնցով գծված սահմաններով հետագայում անկախություն են ստացել Հայաստանը եւ Ադրբեջանը։ Պարզաբանում է պատմաբան քարտեզագետ քարտեզաբան Ռուբեն Գալիչյանը։ Սակայն Ադրբեջանը սահմանադրական ակտի երկրորդ հոդվածով նշում է, որ իրենք իրավահաջորդն են 1918-20 թվականի եւ ոչ խորթային Ադրբեջանի, հետեւաբար կարող են ասել, որ չեն ընդունում այդ սահմանները, ասում է Գալիչյանը։ Սակայն ինչ որ ճիշտ է, թե դրանք այդ սահմաններով են անկախացել եւ քանի որ դրանով են անկախացել պարտադիր են որ պիտի ընդունեն նրանք են ինչ որ խորթային վերջին 20-30 տարիներին մեր եւ ադրբեջանի միջև արկա էին Դրանք Հայաստանին տալիս են 29800 քառակուսի կիլոմետր, բայց Հայաստանի տարածքում կան այդ 3 ադրբեջանական անկլավները։ Անկլավները սակայն Մոսկվայի կողմից Ադրբեջանին տրվել են առանց իրավական հիմքերի, բայց 1970-ականների խորթային քարտեզներում ներկայացված սահմանները բավականին տարբերվում են նրանցից, որ կան 1920-ական թվականների քարտեզներում։ Վերջիներում Հայաստանի Հանրապետության սահմաններն ավելի ընդարձակ են։ Դրանց հիմնավորող զինվորական սահմանները, որ խորթային միությունը պատրաստել է 20-ական թվականների սկզբին, դրանք ոչ մեզ են ցույց տվել, ոչ Ադրբեջանին։ Երբ երկու տարի առաջ նախագահ Պուտինը հայ հայտարարեց, որ երբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանագծում եւ սահմանազատում լինի, Մոսկվան անպայման պետք է ներկա լինի, քանի որ այն քարտեզները, որ մենք ունենք, ոչ ոք չունի։ Ճիշտ է ասում։ Նրանք այդ քարտեզները, որ գծել են, ոչ ոք ու չեն տվել, պահել են իրենց, բայց դրանց հիման վրա ստեղծվել է այդ խորհրդային միության հանրագիտարանի մեջի քարտեզը, որ Հայաստանին տալիս է 31000 մի քանի 100 քառակուսի կիլոմետր։ Այսպես թե այնպես, այդ քարտեզները Ադրբեջանին ձեռնտու չեն, եւ հավանաբար հենց դա է պատճառը, որ Մոսկվան իր շահերից ելնելով չի հրապարակում դրանք, ասում է Ռուբեն Գալիչյանը։ Հայաստանը եւ Արցախը սահմանակից էին։ Հագարի գետներ մենակ նրանց բաժանում։ Մեկ կողմը Արցախը էր, ես գետի, ես մի ապա Հայաստանն էր։ Այդ տարածքի Արցախին մասը Ադրբեջանը մի քանի տարի հետո գրավեց, որպեսզի Հայաստանին անջատի Արցախից այդ նպատակով։ Դա էլ ինչպես ինչ օրինականությամբ արվել հայտնի չէ։ Քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը սահմանագծման ու սահմանազատման հնարավոր աշխատանքի հիմքում այս կամ այն քարտեզի դիտարկման նպատակահարմարությունը մասնագետներին է թողնում, թե ինչ հիմքով է Հայաստանի Հանրապետության համար ընդունելի 70-ական թվականների քարտեզը հավանաբար քննարկվել է նման մասնագիտական խմբի շրջանակում, ասում է նա, բայց փաստ է եւ այն, որ Ադրբեջանը հայտարարում է որևէ քարտեզի շուրջ համաձայնություն չլինելու եւ որևէ քարտեզ սահմանագծման ու սահմանազատման աշխատանքի հիմքում չտեսնելու մասին, ասելով նշելով, թե այդ սահմանազատումը պետք է կատարվի միջազգային փաստաթղթերի եւ այլ գործոնների մշակման վերլուծության արդյունքում։ Իմ գնահատմամբ իհարկե Բաքվի այս դիրքորոշումը բխում է այսօրվա միջազգային իրավիճակից եւ ուժերի այսօրվա բալանսից։ Ադրբեջանը խուսափում է որևէ քարտեզով կաշկանդվելուց, անկախ նույնիսկ նրանից, թե որևէ քարտեզ իր համար նպաստավոր համարում է թե ոչ, որևէ քարտեզով, որևէ սահմանով նկատի ունեմ քարտեզից բխող հնարավորությունների եւ իրողությունների Սովետների սահմանով կաշկանդվելու հերանեկարից Ադրբեջանը խուսափում է, այդպես ստանալով իր ուժային առավելությունը քաղաքական պայմաններ թելադրելու համար ավելի ազատ գործադրելու հնարավորություն։ Հատկապես, որ այսօրվա միջազգային իրավիճակը ցավոք սրտի Ադրբեջանին տալիս է այդ հնարավորությունը։ Բաքուն փորձում է բաց պահել իր համար այդ դաշտը եւ բաց պահել հնարավորինս առանց սահմանների ճշգրտման, որ կարող են առաջանալ այս կամ այն քարտեզը աշխատանքի հիմք դիտարկելու պարագայում։ Հայաստանը պնդում է իր մտեցումը եւ դա տեսանելի էր Ադրբեջանի հայտարարությանը հաջորդած Արարատ Միրզոյան Դերեկ Հոգան հերախոսազրույցի ընթացքում ասում է. որտեղ Հայաստանի արտգործնախարարը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով տեղակալի պաշտոնակատարին նշել էր, որ շատ կար կարևոր է շարունակել հանձնառությունը 1975 թվականի քարտեզի հիման վրա աշխատանքի շուրջ։ Այս ձևակերպման մեջ ամենայն դեպս տողատակում ենթադրվում է, որ Վաշինգտոնյան բանակցային փուլում ինչ որ քննարկումներ այս առընչությամբ եղել են եւ Երևանը Վաշինգտոնին հիշեցնում է, որ պետք է հանձնառու լինել այդ քննարկումների շարունակության եւ այդ համաձայնությունների թեկուս նախնական համաձայնությունների շարունակության առումով։ Սակայն պարզ չէ թե ինչպիսին է այստեղ Վաշինգտոնի վերաբերմունքը եւ Միացյալ Նահանգները ցանկություն եւ հնարավորություն ունի Ադրբեջանին բերել որևէ քարտեզի եւ տվյալ դեպքում 1975 թվականի քարտեզի հիման վրա համանազատման աշխատանքի դաշտ, թե ոչ։ Այստեղ կարևոր են աշխարհակաղակական իրողությունները, քանի որ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններն էլ ենթակա են այդ իրողությունների ազդեցությանը։ Հակոբ Բադալյանը կարծում է, որ ԱՄՆ-ն իր համար ավելի լայն խնդիրներ է լուծում, քան զուտ խաղաղության համաձայնագիրն է Հայաստանի Հանրապետության Ռուսաստան եւ Ադրբեջանի միջև, իսկ սահմանագծման ու սահմանազատման գործընթացում առաջընթաց դժվար է արձանագրել, քանի իրենց մտեցումներում կողմերը դեռ չեն եկել համաձայնության։ Դա խնդիրներ է հարուցում։ Ադրբեջանի նպատակն էլ հենց դա է՝ ստեղծել իրավիճակ առաջ քաշելով պայմաններ, որոնք ընդունելի չեն լինի Հայաստանի համար, այդ պիսով բանակցային ձախողման մեղքը բարթելով հայկական կողմի վրա։ Ադրբեջանը փորձում է ստանալ ավելին, պահելով նաև Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից այն հատվածները, որոնք բռնազավթ շփոթել է, ասում է Գալիչյանը։ Այդ ինչ է նշանակում։ Մեկ կողմից ասում եք ընդունում եմ ձեր անկախությունը որպես անկախ երկիր, մյուս կողմից ասում է հա զա սահմաններից դուրս չեմ գալիս։ Եկեք սահմանագծում սկսենք։ Սահմանագծումը եթե սկսենք, այդ տարածքները Ադրբեջանը օկուպացրել է վերջի 2 տարվա ընթացքում, բոլորը կմնա իրեն։ Քանի որ ասի իմ զինվորը ստեղ կանգնած է սա իմ սահմանն է։ Ինչ որ նա անում է, իրենց վավերացրած խորհրդային միության ժամանակվա քարտեզները, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ներկայացիչները վավ ավերածրել եւ ստորագրել են, այդ քարտեզները նա ասում է ընդունում ենք, հետո գալիս է այդ քարտեզների վրա ավելացնում է իր ունեցած ուզած սահմանը փոխում է եւ ներկայացնում է ասում է չէ, նա չէր, սա է իմ սահմանները։ Ստացվում է Ալիևի պայմանավորվածություններին մենք չենք կարող հավատալ, չենք կարող հավատալ նաեւ խաղաղության օրակարգին եւ դա ապացուցման կարիք չունի։ Վկան Լաչինի Փակ միջանցքն է, որի բացման պահանջով միջազգային հեղինակավոր կառույցների որոշումները կան, բայց միջանցքն առ այսօր մնում է փակ։ Եթե Ադրբեջանը չի հարգում միջազգային դատարանի որոշումը, ինչու պիտի հարգի ձերբերված այլ պայմանավորվածություններ, հարց է բարձրացնում զրուցակիցս։ Հարցը հռետորական է եւ պատասխան չի ակնկալում։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։